باب الفاعل chapitre du sujet du sujet الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ça c'est la définition de الفاعل هو الاسم المرفوع الفاعل doit prendre الرفع d'accord hein, donc c'est pourquoi il fait partie des مرفوعات الاسماء الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله c'est-à-dire on doit avoir le fi'l et puis al-fa'il. Comme ça, il sera fa'il. Sinon, s'il va se positionner au début de la phrase, il ne sera pas fa'il, il sera mubtada. Il reçoit la fonction de mubtada. Si on va commencer par l'ism, hein, euh, donc euh, ça sera un mubtada et donc euh, il va dépendre de lui quelque chose par laquelle on va informer sur ce nom. D'accord Donc al-fa'ilu هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الفاعل ou le sujet et l'ism hein, c'est-à-dire le nom qui est marfou' hein, et dont le verbe est cité avant lui et dont le verbe est cité avant d'accord son verbe il est cité avant lui dakhala al-mudiru d'accord euh, mais au sens linguistique, le fa'il c'est plus large que cela. Dans le sens linguistique, fil lourawi d'abord, hein, c'est l'agent ayant produit l'action ou l'événement. Hein, si on va euh, en dehors de la grammaire et dire quel est le fa'il, qui a fait cette action, hein, c'est l'agent ayant produit l'action ou l'événement. On va dire voici le fa'il, voici celui qui a commis cette chose, voici celui qui a fait cette telle chose. Donc là c'est euh, le sens euh, linguistique. Mais donc euh, ce qui nous intéresse ici, c'est le sens terminologique, hein, al-ma'na al-istilahi. Ici, dans la grammaire, qu'est-ce que cela signifie C'est al-ism qui se trouve marfou' et dont le verbe est mentionné avant. D'accord S'il est mentionné, hein, c'est-à-dire si le, le fa'il lui-même, il est mentionné avant son verbe, il sera appelé mubtada. D'accord comme euh, lorsqu'on dit par exemple Al-Muallimu euh, yadkhulu ba'da qalil. Al-Muallimu yadkhulu ba'da qalil. D'accord Hein Ou Al-Muallimu yadkhulu al-an. Hein? Al-Muallimu yadkhulu al-an. Hein D'accord Ici, Al-Muallimu, c'est un mubtada. Et ce qui va euh, venir après va nous donner un khabar, une information sur ce mubtada. D'accord Donc, Al-Muallimu, c'est un mubtada et yadkhulu, hein, donc il va, cette, phrase qui est une phrase euh, euh, verbale, hein, jumla fi'liya, elle va nous informer sur ce mubtada, sur ce nom, sur ce mubtada. Mais, euh, ce qui nous intéresse ici dans Babel al c'est plutôt cette, structure qui est yadkhulu al-mu'allimu. Yadkhulu, donc hein, on a cité le verbe, hein, c'est un verbe mudari, c'est un fi'l mudari, يدخل فعل مضارع مرفوع d'accord qu'est-ce qui vient après المعلم qui est un فاعل مرفوع فاعله مرفوع d'accord euh, l'enseignant rentre hein d'accord si on dit l'enseignant rentre euh, ici ce qui nous intéresse c'est juste on traduit le sens on ne traduit pas la structure on traduit juste le sens يدخل المعلم hein c'est là où il y a donc on a commencé par le verbe et ce qui vient après c'est fa'il D'accord C'est al-fa'il, c'est le sujet. Donc al-fa'il, il a dit, Ibn Ajram, rahimahullah, l'ism al-marfou' al-madkour qablahu fi'luhu, wa huwa ala qismayni, zahirun wa mudmarun, fa'l-zahiru, nahu qawlika, qama zaydun, فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك Donc euh, pour le terme euh, l'hindat, donc on, on dit l'hindat ou bien l'hunud, c'est la même, donc euh, on, on fait le استسخى أن جمع مؤنث سالم هندات هند هندات on lui ajoute juste l'alif et التاء هند هندات فاطمة فاطمات hein? ou bien on fait جمع تكسير pour le terme hind il, il accepte جمع تكسير qui est الهنود on dit hind ou bien hunud et donc dans hunud on a cassé la structure de, de, de al-mufrad et donc ça ça s'appelle جمع تكسير hein? جمع تكسير très bien وقامت الهنود la même chose pour euh, euh, Zayd on dit euh, الزيدون et c'est un jam' muzakkar salim hein, et on dit aussi قام الزيدون وقام الزيود hein, قام الزيود on le dit aussi hein, on le dit aussi et donc dans, dans, ce, dans ce cas ça sera un jam' taksir très bien euh, lorsqu'il y a une vignette de al-mufrad et on est passé vers al-jam' on dit ça c'est un jam' muzakkar salim ou ça c'est un jam' muannath salim ou ça c'est un jam' taksir et si on n'a pas un mufrad pour l'ism il y a un, une autre chose qu'on dit on, euh, si on n'a que le pluriel on n'a pas euh, un mufrad hein, on dit que ça c'est mulhaq بجمع المذكر بجمع بالجمع hein, tel que par exemple un nom qui n'a pas de mufrad par exemple euh, al-ahloun euh, hein? c'est un terme qui a été cité dans le Coran Karim shaghalatna amwaluna wa ahluna lana ahluna le terme al-ahloun c'est un terme qui est mulhaq qui est euh, annexé à al-jam' puisque c'est un jam' mais qui n'a pas de mufrad hein? on a un autre terme qui est ahl, qui lui-même, il, y al jama'a. Il, il, il, ne signifie pas le, le, le mufrad. Donc, euh, ce terme ahloun reste sans mufrad. Il n'a pas de singulier, donc il est euh, annexé. On l'appelle mulhaq bil jama'. Ça c'est mulhaq bil jama'. Il y a un mulhaq bil jama', il y a un mulhaq al mulhaq bil musanna. Il y a le cas de ce qui ce qui est rattaché aussi au al musanna c'est la même chose c'est lorsque on ne trouve pas al mufrad on dit et on va trouver juste al musanna on va dire qu'il un mulhaq ça c'est pas un musanna haqiqi ça c'est mulhaq c'est pas un musanna vraiment on est passé d'une structure initiale de al mufrad vers une structure du duel de al musanna mais plutôt ça c'est un mulhaq hein, ça ça se rajoute comme pour le terme euh, par exemple euh, c'est un terme aussi qui a été cité dans le Coran Karim. Kilta al-jannatayn atat euh, euh, uklaha. D'accord Kilta, hein, ou bien kila, hein, d'accord Et c'est un mulhaq bi al-musanna. C'est quelque chose qui se rajoute à al-musanna. Très bien, donc là c'était à propos du terme al-hunud. Donc on dit al-hindat ou bien al-hunud. Euh, comme a dit Ibn Ajram ici, il a mentionné qu'on dit قامت الهندات وتقوم الهندات وقام الهنود وتقوم الهنود أو قامت الهنود وتقوم الهنود Très bien. Euh, le sujet est de deux types. Il a dit وهو على قسمين ظاهر ومضمر. Le sujet est de deux types. ظاهر, celui qui est apparent. D'accord hein? Nous disons euh, aussi celui qui est autonome. Hein euh, donc et séparé par rapport au verbe. Hein. et aussi, hein, il y a al-zahir et il y a al-mudmar. D'accord Ici, lorsqu'on a dit par exemple qama zaydun, zayd c'est un sujet qui est zahir. Hein. alors que lorsque on va dire euh, euh, par exemple qumna, ça, ça sera mudmar, comment on va y arriver. D'accord Et mudmar, c'est-à-dire un pronom. Hein, ou bien, donc c'est un sujet qui est pronominalisé. Hein, c'est un euh, fa'il qui est pronominalisé. Hein, fa'il, ala qismin, zahir wa mudmar. Al-zahir est comme dans, ces, dans les exemples précédents, comme dans les exemples suivants, euh, qama zaydun. Hein, lorsqu'on a dit qama zaydun, zaydun c'est un sujet qui est zahir, d'accord hein? Zayd s'est levé, qama zaydun, d'accord et euh, lorsqu'on dit aussi Yaqumu Zaydun, Zaydun c'est un sujet aussi qui est Zahir, Zahir, hein? c'est un fa'il marfou' wa alam ad-damma zahir fi akhiri » Et donc lui même c'est un sujet qui est Zahir, on l'appelle Zahir, apparent hmm. et autonome. Donc il n'est pas relié au verbe, il n'est pas rattaché au verbe, hein? mais il est séparé. Et ce n'est pas un damir, c'est plutôt un nom euh, à part entière. D'accord comme dans les exemples donnés par Ibn Ajram, ici tous ces exemples donnés de Ad-Dahir. Il a dit Ad-Dahir nahwu qawlika, hein, qama zaydun, et ainsi de suite. Très bien. Euh, qama zaydani, comme euh, Qama zaydani aussi, hein, les exemples on va les voir euh, petit à petit. Qama zaydani, les deux zayd. Parce qu'en arabe on a dit il y a le cas du singulier, il y a le cas du duel, de al-musanna, il y a le cas du pluriel du pluriel. Le duel, c'est deux. Le pluriel, c'est trois et plus. Ça s'appelle un pluriel. Mais dans la religion, comme on l'a mentionné une fois peut-être, dans la religion, euh, le jama'a, c'est à partir de deux. Mais ici, dans la terminologie qui est de an le pluriel, c'est à partir de trois. C'est lorsqu'il est trois au plus, on parle euh, de, de, pluriel. Et lorsqu'il y a deux, c'est un duel. C'est un muthanna. Comme ici, qama zaydani. Au lieu de dire Qama Zaydun wa Zaydun, hein, on dit Qama Zaydani. Donc les Arabes, ils évitent cette répétition, ils, passent à Al-Musanna. Hein. Et s'il y a par exemple trois qui s'appellent Mohammed, hein, ils ne vont pas dire Mohammed ou « Mohammed ou « Mohammed. ils vont dire Qama al-Muhammaduna ou Qama al D'accord Très bien. Donc, euh, Qama Az-Zaydani, les deux Zayd se sont levés, et donc az ici, il est marfou', hein, puisque c'est un sujet, d'accord Qama Az-Zaydani, il est sujet, et donc Alamatu Rafihi, c'est Al-Alif, hein, puisque c'est un, c'est un euh, Muthanna, hein, c'est un Muthanna. Et Qama Az-Zaydoun, c'est aussi, il est dans la position de Al-Fa'il, il est marfou', et donc euh, la marque de son رفع c'est euh, al-waw, puisque c'est un jam' muzakkar salim. Puisque c'est un jam' muzakkar salim. Très bien. Euh, Qama al-rijal. Hein, on, a ici un nom qui est euh, al-rijal et qui fait partie de jam' al-taksir. C'est pas un jam' qui est régulier. Hein, donc on a fait on n'a pas fait le jam' par le waw ou le noun ou l'ia ou le noun comme jam' muzakkar salim mais on a dit ar-rijal ou rajulun rijal hein. les hommes se sont levés ici ar rijalo jam' taksir il prend le par ad-damma al-zahira fi akhirih et aussi qamat hindun hein qama ar-rijalu ou yaqumu ar-rijalu hein c'est la même chose ar-rijalu fa'il marfou' bid-damma qamat hindun hein Hindun, c'est un ism qui est mufrad. Et donc, il prend dhamma. Il est donc euh, ism marfou'. C'est un fa'il marfou' bid dhamma. تقوم هند donc idem c'est la même chose قامتي الهنداني قامتي الهنداني الهنداني c'est un muthanna et qui va prendre un raf' par l'alif puisque c'est un muthanna d'accord تقوم الهنداني c'est la même chose قامت الهندات وتقوم الهندات الهندات c'est un euh, جمع مؤنث سالم hein, c'est un جمع de المثنث qui est régulier qui va recevoir juste l'alif wa ta fi akhirih et donc ça c'est euh, il reçoit الرفع par الضمه قامت الهنود hein, الهنود c'est un جمع تكسير à partir de hind hein, et donc il va prendre الضمه tout simplement قامت الهنود c'est la marque de son raf, c'est Ad-Damma. D'accord euh, Et euh, lorsque Ibn Ajram, il a dit Qama akhuka. Hein, Qama akhuka. Akhu, ça, fait partie de Al-Asma Al-Khamsa. Et il prend ici Al-Raf, la marque de son raf, c'est euh, Al-Waw, parce qu'il fait partie de Al-Asma Al-Khamsa. Ton frère s'est levé. Hein, ton frère s'est levé. Yaqumu akhuka, ton frère se lève, d'accord Donc, euh, akhou, donc c'est un ism qui est fa'il et qui est marfou, et la marque de son rafi' c'est al et il est Modaf et al-kaf il est, comme dans l'exemple précédent. Qama hein, mon garçon s'est levé, ou mon serviteur s'est levé, d'accord Mon garçon s'est levé, yaqumu ici également le terme ghulam, il se trouve dans la position du fa'il, donc il est marfou', et la marque de son raf' n'est pas apparente, elle est muqaddara, muqaddara ala ma qabla ya il mutakallim, parce que ghulami ça se termine par ya il mutakallim, d'accord قام غلام من غلامي أنا الذي أتكلم d'accord قام غلامي et donc مقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل qui est al-mim, bil haraka al-munasiba liya al-mutakallim. Donc ce qui a empêché euh, al damma d'apparaître sur ghulamu, hein, hein, d'accord C'est que, donc, le mahal, c'est que cet endroit, il, est, il est travaillé par quoi Par al-haraka al-munasiba, par la marque qui va convenir à l'IA, et la marque qui convient à l'IA, c'est al-kasra. Roulami, d'accord c'est euh, donc on a vu cela donc au début donc les, dans les premiers cours donc منع من ظهورها المناسبة مناسبة الحركة المناسبة لياء المتكلم très bien il a dit euh, al-zahir et il nous a donné des exemples et maintenant Ibn Ajurrum rahimahullah ta'ala il, il dit والمضمر 12 المضمر le fa'il qui est mudmar, il, il, il, est en nombre de 12, hein, de 12 cas, hein, lesquels, il a dit, نحو قولك darabtu, hein, darabtu المتكلم, darabtu, hein, وضربنا المتكلمين, وضربت, وضربتي, وضربتما, وضربتم, وضربتن, d'accord, tout cela, c'est 5, c'est al-mukhatab, et daraba, hein, وضربت Wadaraba, wadarabu, wadarabna, ça c'est al-ghaib. Ça c'est euh, euh, pour parler de al-ghaib. Très bien. Le sujet qui est mudmar, hein, c'est-à-dire qui est un damir, hein, qui revient à un damir, qui est un pronom, et en nombre de douze. isna et en nombre de 12. Hein, deux pour le sujet parlant, deux pour al-mutakallim. D'accord Le mutakallim, ça peut être un singulier ou bien un pluriel ou, bien un pluriel. Il y a donc dans l'arabe il y a le cas hein, donc euh, du singulier pour le mutakallim et le cas de donc ça c'est ana et le cas du pluriel et qui est nahno Ainsi on est plusieurs et on est en train de donc de parler de quelque chose nahno D'accord Donc deux pour le, singulier, c'est comme ici euh, d'arabso ou darabna, d'accord et cinq pour le sujet à qui l'on parle, al-mukhatab, d'accord Comme on a vu dans les, dans les exemples et comme on va y revenir. Euh, cinq pour le mukhatab et cinq pour le sujet absent, pour le et l'absent, hein D'accord Al-ra'ib, pour le sujet qui est absent. Très bien, al-mutakallim, c'est comme lorsqu'on dit par exemple darabzu, j'ai frappé, hein Darabzu, hein, donc euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on a On a التاء qui est damir al-mutakallim wahda. التاء qui est la marque hein, qui nous montre qui est damir, euh, le, le damir, le pronom de celui qui parle et qui est tout seul, qui n'est pas pluriel. Darabtu. Hein? Donc il est mabni ala dam. Hein? Il est fi mahal raf'in fa'il. Il est dans la position de de al-fa'il. Il est dans fi mahal raf'in fa'il. Darabtu wa darabna. Darabna, c'est pour le pluriel. Pour le pluriel, c'est-à-dire si euh, donc une jama'a sont en train de parler, hein, darabna, na, c'est un damir de al-mutakallim, celui qui parle, et il parle au nom d'autres personnes, d'accord Darabna, d'accord Aul mu'addim nafsa, d'accord Ce na, c'est soit un pluriel, plusieurs personnes, soit quelqu'un qui est en train de parler en, au nom donc euh, euh, de, de pour donner de l'ampleur à sa personne. Mu'addim nafsahu. D'accord Mu'addim nafsahu. Donc c'est-à-dire qui est en train de, se donner une donc euh, une ampleur et une valeur, une grande valeur. Donc là, euh, parfois, des auteurs, ils, vont s'exprimer dans le pluriel. Hein? Il va dire, nous allons voir aujourd'hui, etc. Comme en français aussi, nous allons étudier et nous allons vous parler aujourd'hui de ce sujet, etc. Par exemple. D'accord euh, Ça, c'est une manière de, parler. Hein. Euh, d'accord Damir al-Mu'addim Très bien. Donc, euh, aussi, darabta. Darabta, c'est pour dire, c'est-à-dire c'est toi. Darabta, tu as frappé. Tu as frappé. Donc, euh, dans tous ces cas, on a damir qui est fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Il est mabni ala sukun, ou mabni ala dam, ou mabni ala al-fath, comme ici darabta. D'accord في محل رفع فاعل ce qui nous intéresse c'est que إعرابه هو في محل رفع il est dans la position de prendre الرفع de prendre الرفع hein d'accord euh, très bien euh, darabti hein, tu as frappé hein, pour parler de donc euh, du féminin pour s'adresser euh, au féminin tu as frappé par exemple d'accord il est mabni al-kasr et fi mahali raf'in vous avez frappé pour parler du duel, d'accord Et darabtum, c'est pour parler d'un groupe, hein، euh، bah, pour parler à un groupe, d'accord Pardon. Et donc darabtunna, euh, c'est pour parler à un groupe féminin, hein، à un groupe féminin. Euh, très bien. Euh, Ici, par exemple, dans Darabtum ou dans Darabtunna, التاء ضمير المخاطب لجمع الإناث مبني على الضم ضربت ضربتن مبني على على الضم في محل رفع فاعل et النون c'est pour marquer le féminin et dans ضربتم le mim c'est pour marquer الذكور ضربتم ضربتن d'accord et euh, maintenant on passe aux, aux cinq derniers qui sont le ghaib les dama'ir qui vont revenir à al-ghaib. Daraba, hein, al-fa'il damir mustatir, jawazan, huwa daraba. D'accord Damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. C'est-à-dire que le pronom, ou bien al-fa'il, le sujet, c'est un damir, c'est un pronom qui, qui n'est pas apparent, qui est mustatir, qui n'est pas apparent, qui est mustatir, jawazan, facultativement. Donc il peut apparaître. Donc dans la structure, il n'est pas incorrect de dire euh, huwa daraba. D'accord Ici c'est mustatir jawazan. hu huwa. D'accord euh, Comme aussi darabat hein, pour hiya, pour euh, le féminin. Aussi c'est damir mustatir jawazan. Hiya darabat. D'accord Jawazan hu hiya. Daraba hein, donc ça c'est pour euh, marquer le duel daraba soit D'accord يقال للمثنى الذكور et pour le muthanna al-inath on peut dire aussi darabata daraba wa darabata très bien et aussi donc darabu c'est pour le pluriel hein, c'est pour le pluriel des hommes darabu hein, euh, ici on a waw al-jama'a qui est un damir hein, de jam' al-dhukur al-ghaibin il est mabni ala sukun, darabou, hein, fi mahal raf'in fa'il. Donc il est dans la position de ar-raf' et il prend la fonction de al-fa'il. Et darabna c'est euh, darabna, hein, darabna, c'est-à-dire pour parler de, de, donc du pluriel qui est féminin et qui est absent et qui est ghaib. Hein, hunna darabna. D'accord ضمير الإناث الغائبات مبني على الفتح في محل رفع فاعل Très bien. Donc là, c'est al-fa'il. Il a parlé de beb al-fa'il. Il nous a montré al-fa'il qui est apparent et qui est zahir et al-fa'il qui est un pronom qui est un pronom d'accord qui est un pronom qui est un damir hein qui est un damir hein qui est un damir le damir il est soit euh, au, verbe soit il est mustatir D'accord Soit il est mutassil soit il est euh, mustatir. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas.